Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Kuya Jobert! Kuya Jobert, nasa ka na? Jobber! Inong! Inong! Asa ba yun? Pakaitim kasi. Kuya Jobert! Kuya Jobert! Saan kaya yun? Pinong! Ay! Saan ka ba galing? Niko... Tan... Pa... Di... Oh. Na... Gana. Nasaan na yung ano? Max? Ayun pala. Question! Uy! Ayan na pala. Okay. Ang galing, ang galing. Dami question. Tara! Bakit kailangan labhan ang tuwalya kung malinis naman tayo tuwing ginagamit ito? Ba't kailangan laban? Oo, ang tuwalya kung... Hindi, mo laban! Ano ka ba? Nasa iyo naman yan eh. Eh, galing kasi, syempre, di ba? Pwede Bago mo ligo. hindi laban yan. Yung tuwalya naman, hindi naman talaga nilalaban yan eh. Tayo lang nag-invento ng nilalaban yan eh. Sa ibang, ba, sa ibang bansa, hindi Ibang nilalaban agad, yan. Hindi na nagiging babasagin yan, ginagamit nila yan. <laughs> Ano eh, yung nagiging figurine na yon? Pag nasusugatan na sila, sobrang dumi, Oo. Oh. nagiging bubog na yung mga yung mga, hibla. oh, mga fiber. Eh, minsan, git- nagiging pang, ah, panghilod na lang yun. Tumitigas kasi yung tuwalya pag dumi na eh. Pag madumi na, Parang bato na yan. pa, ito may follow-up question ako. Bakit hindi ginagamit pantuyo yung ano, tuwalya ng baka? Yung ginagamit sa kare-kare. <laughs> <laughs> Oo, yung sa kare-kare gamit. Eh, ano kasi masyadong ano, mahal. Ah, mahal, mahal, mahal. Pero pwede prinsipe, gumagamit ng mga prinsipe. Anong ano yun? ano yung tribo o ano yung castle? Castle mga, talaga? Ano lang, mga um, Harlika, mga galing sa Europe. Sila Prince Charles. Ayun eh, ang, ang tuwalya ni Prince Charles. Tuwalya ng baka. Lomo ba? <laughs> Lomo ba? Lomo? Lomo? Siya ingon kasi pag dinikit mo lang sa katawan mo yung pagligo mo. Paano magutos yun? Kunyari, ikaw si Prince Charles. Lomo! <laughs> Tsaka isang gamit lang yun, kada ano, isang... bomba ka yun. Bomba ba ay kada isang ligo, Bawa, isang maliligo, baka. Maliligo siya Ang- bukas, oh. schedule na 'yon. Kung papatay ng baka, hilain na yung tuwalya. <laughs> Ano yun, ginagawa din face towel nila yun. Ano Hindi, ayaw yung baho nun. eh. <laughs> Dito lang, pang ano lang. Pangatawan lang. Pangatawan. <laughs> Bakit bawal kumanta kapag nasa harap ng kapagkainan? O, oh, hapagkainan. Hapagkainan. Ha? Bawal, kumanta, o. Oh. Nabubulok yung kapagkain. Kasi buhay bitobo yung bibig mo eh. Ay, ganun po ba yun kay Kaya bawal Jobert? kumanta, bawal sabaw. Hmm. Kinantahan mo yan. Tatlong subo pa lang, panis na yan. Kaya bawal Oo, kumanta. subo kung kumain ng goto, kumanta ka. Hindi mo mauubos, panis na. Anong ba yun? Ano ba yung pinakabawal na kanta dun? La- love song. Love Pinakamadumi ang bibig mo pag love song. <laughs> Bakit? Dapat Bakit yung mga ganyan? rock. Pag rock pwede pa. Stairway to heaven yun. Stairway- Umiinit, umiinit yun. Yung rock-rock talaga, yung umiinit pa oh, yung rock. Oo, oh, mga rock. eh. Yung mga, lalo na yung... Oh, yun, Ganon. umiinit pa yung... Godo! <laughs> Pero pag love song, panis. Tsaka lumulubog yung baboy. Ano kunya <laughs> lumulubog kunya na ano, diba, ano goto? ano maganda? Hindi, Kanta. lagyan mo ng lugaw. Kanta mo love song, yung manok lumulubog. Tapos kukulo, magkakabula. ano pa ba yung bawal, ano, bawal gawin sa pagkainan, Kuya Jobert? Bawal maglinis ng kuko doon. Sa, sa pagkainan? Oo, oh, pedicure ka sa kainan. Oo. Oh. Sampaling ka ng nanay mo. Sa pakain kayo dyan. Sa, Fine pa- dining. Tapos tumama sa na Kasi gu- tumatalsik yun eh, di ba? Malamang pagka gumupit ka doon, malamang tamaan yung waiter sa mata. Hindi na one order. Sa restaurant, sa restaurant ka pa maglilinis? Well, <laughs> lugi kayo doon. Kaya binawal sa restaurant. Dati pwede eh. Pwede mm. maggupit. Kaya lang nadadaya ka. Paggupit, Sir, ito na po yung magkano po. Wala na lang po ito. Lalaki bill nyo. One, two. Ibang galing mo talaga kayo, Jobert. Naman. Pero paano makakapag-question yung mga kumarit-kumpare natin? Nang walang pag-import. Nang walang pag-import. <laughs> ano ka ba? Dali-dali lang yan. I-like nyo lang yung Facebook page ng sine at makakita sila ng post na parang ganito. Tapos, ilay message lang nila ron yung mga tanong nila at pag napili namin, yun ang sasagutin namin dito. Talaga? Ilalike lang nila yung ano, ah, page ng sine mo, tapos magko-comment lang sila doon, tapos dadamihan nila, <laughs> tapos yung mapipili natin, eh may sasagutin mo. Mismo, Dre! Ayos! Tandaan mo, kahit anong tanong pa yan, kayang-kaya ko sagutin yan. Dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber! <laughs> Tapos, O, oh, di